Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Tất cả chúng ta cùng niệm Phật toàn giác. Namo tassa bhagavato arahant ဓမ္မထာယသာဓမ္မထာယတံတောဓမ္မံဒိနောဝတရဏာယသာနိဗ္ဗုဒ္ဓောနိဗ္ဗာနထာယတံလောကတရဏံနမေလောကတရဏောလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတဆူဖြစ်တော်မူသော ယောနာကိုဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေယထုထာခြင်းမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုဒ္ဓသစ္စာလေးကိုရောတိုင်းထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူ၏ဖြစ်၍ဘောဓာယစာချွတ်ထိုက်တသူကိုဘိုလ်လူတို့ကိုတူထင်လင်းတိကြပါစေခြင်းကြိုးငါ၎င်း တန်တော်ကိုရောကပင်ရင်ချေတော်မူ၏ဖြစ်၍ဓမ္မထာယစာချွတ်ထိုက်တသူဘုံဘုံလူတို့ကိုတူမဲ့၍ရင်ချေကြစေခြင်းငါ၎င်းတန်တော်ကိုယ်တိုင်ကပင်ခိလေသာဟုပုခတ်သိငြိမ်တော်မူ၏ဖြစ်၍ ဓမ္မထာယစာချွတ်ထိုက်တာသူကိုလူတို့ကိုတူမဲ့ယွင်ကိလေသာပူငြိမ်းကြပါစေခြင်းငါ၎င်းဒီနောဝတန္တရာနဝံကရချံကိုကုသံထုတ်ချောင်းကိုရောတန်ရောက်ပြီးဖြစ်၍သာလျင်ဒရဏာယသာကိုရောထတ်တူ ချွတ်ထိုက်သူတို့နေဘူးတာဝံမာဘေကံတို့ ကုသံထုတ်ချောင်းရောက်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်းနေဘူးတော်ကိလေသာပြိဋိဘံဝင်ဆံယုတ်သိကိုယ်တော်တိုင်အေးငြိမ်တော်မူပြီးဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ထာယသာကိုယ်တော်ထတ်တူဝေနေလူတို့ဘုခတ်သိငြိမ်ကြပါစေခြင်းချိုးငါ၎င်း ဓမ္မနေစဉ်လေးနဓမ္မစကုဒေတိတိကရုဏာရှိထာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏လောကတရဏံလောကသုံးပါးဤကိုးစားရာတစုဖြစ်တော်မူသောတဏ္ဍာကဗုဒ္ဓနာဂမိရောယတိအစိန်တေအထုထာထုမြတ်စွာဘုရားကို နမေနမာမိကိုနှုတ်နှလုံးသုံးဆုံးပြောင်းပြော့မံကိုလျှော့၍ကတော့မြန်နိုးလက်စုံမူ၍ရှိခိုးဥညွတ်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားသာဓုသာဓုသာဓု What are we talking about? Do you remember? Chúng ta đang bàn luận về chủ đề gì? Quý vị còn nhớ không? Why do we need meditation? Why do we need to practice meditation? So, I have introduced all of you why do we need to practice meditation tôi đã giới thiệu đến quý vị phần đầu tại sao chúng ta cần phải thực hành thiền. Today I will explain. I will explain all of you how important meditation practices à, như tôi Hôm nay tôi muốn giải thích cho tất cả quý vị và các bạn ở đây là việc hành thiền nó quan trọng như thế nào. Before explaining, I want to ask you one question. Trước khi giải thích, tôi muốn hỏi quý vị và các bạn một câu hỏi. Living and dying is part and parcel of life sống và chết sinh và tử nó đóng khung trong cái cuộc đời này Do you agree with it? Quý vị và các bạn có đồng ý về cái quan điểm này không? Yes. yes. Do you know how to live? Thế quý vị và các bạn có biết sống như thế nào không? Can you give me an answer for this question? Do you know how to live? Quý vị và các bạn có thể cho tôi một câu trả lời là chúng ta cần phải sống như thế nào không? Try to live uh, mindfulness. Sir. I ask very simple. Do you know how to live? Tôi hỏi một câu hỏi rất là đơn giản. À, quý vị và các bạn có biết cách sống không? Okay, please don't give me an answer if you don't want. But Give me an answer for this question. Do you know how to die? À, tôi không muốn quý vị phải trả lời khi quý vị không muốn, nhưng mà xin hãy trả lời tôi một câu hỏi khác. Thế quý vị à, biết cách chết như thế nào không? Stop breathing. Stop breathing. yeah, for sure, when you die, your breathing will stop. But this is not the way of knowing how to die? Ờ, có một uh, câu trả lời là ngừng thở thì sẽ chết. Nhưng mà thầy nói rằng là à, không phải đó là cái cách. Thì ở đây tôi sẽ muốn nói một cái câu trả lời là à, làm thế nào để chết. chết Do you know how to die? We die every every moment you don't really understand. Uh, và có câu trả lời rằng là tất cả chúng ta đang chết trong từng giây phút và thầy trả lời rằng là thực sự thì các bạn chưa thể hiểu được cái vấn đề đó. Yes, for those who knows, who know and who see ultimate reality, they see that every moment it is arising and perishing. Yet this is from the ultimate point of view. But for all of you, those who don't see, who don't know, ultimate reality has no such realization. That's why my question is related to your simple life. You, do you know how to die? If you don't know, I will explain how to die. If you know, I will not explain. à, đối với những ai mà thấy, đã thấy và biết được bản thể của pháp tối hậu hay còn gọi là bản thể của pháp chân đế thì vị ấy đồng nghĩa đã biết được ừ, các cái pháp sanh và diệt như thế nào nhưng mà đối với những ai chưa thấy và biết cái sự sanh diệt của những pháp chân đế này thì người không thể biết được để chết nó như thế nào cho nên liên quan tôi muốn đặt câu hỏi này để cho quý vị suy nghĩ cái câu hỏi này nó liên quan đến cuộc đời cuộc sống đơn giản của quý vị à, nếu như mà quý vị biết rồi thì tôi sẽ không trả lời nhưng mà nếu mà quý vị chưa biết thì tôi sẽ giải thích hmm? Should I explain? Yes. À, tôi cần phải giải thích không? What I am going to explain is what one of the yogis questioned related to his questions on last Dhamma talk day. Ừ. Cái điều mà tôi sắp sửa giải thích ra đây nó liên quan tới cái câu hỏi của một vị thiền sinh trong cái phần trong cái đêm thiếu giảng trước đó. How to die and how to practice meditation. These two are connecting. À, làm sao để chết và làm sao để thực hành thiền hai vấn đề này có liên quan với nhau. According to the Buddha's teaching, after humans being die, not many those who can be reborn as humans. Not many those who can be reborn as celestial beings. Only very few can be reborn as humans, can be reborn as celestial beings. Theo những gì Đức Phật đã dạy thì sau khi con người ta chết đi, không nhiều trong số đó được sinh về trong con người này sinh vào trong những cảnh giới thiên dục giới và à, khái và những người mà được sanh vào trong thế giới con người và những người sanh vào trong thế giới chư thiên dục giới thì rất là ít. One day when the Buddha was with many his disciples He expounded the Dhamma. Một ngày nọ, khi Đức Thế Tôn đi cùng với hàng môn đề của Ngài và chư vị tỳ khưu, thì Ngài đã giải thích. You may have heard that Dhamma. Có thể quý vị trong chúng ta đây đã nghe cái bài pháp này rồi. But now I will explain all of you from different perspective. Nhưng hôm nay tôi sẽ giải thích cho tất cả quý vị à, theo những cái quan điểm khác nhau, theo những góc cạnh khác nhau. One day, when the Buddha was with many his disciples, he took a little bit of soil on his fingernail and asked the bhikkhus a question. Một ngày nọ, khi Đức Phật cùng với tăng đoàn các vị môn đồ môn đồ của ngài à, đi hoàng pháp thì ngài nhặt lấy một ít cát ở dưới đất và bỏ và đặt vào trong bóng tay của ngài rồi ngài hỏi chư vị từ khưu như thế này What is the question? Bhikkhus, which is more, a little bit of soil that I have taken on my fingernail and the great earth. Này các thầy tỳ khưu, cát ở đâu là nhiều hơn? Cát mà Như Lai, cát ở trên móng tay Như Lai hay là cát trên địa đài này, cát ở nơi nào nhiều hơn? Quả đất địa đài. If the Buddha asked all of you What is your answer? Nếu Đức Phật hỏi câu hỏi này, nếu mà Đức Phật hỏi quý vị câu hỏi này thì câu trả lời của quý vị là gì? Is it difficult question? Có phải là câu hỏi khó không? Even the child can give an answer. Thậm chí là một cậu bé cũng có thể trả lời được câu hỏi này. Now you all know what is the difference how much difference these two are. À, tất cả quý vị ngồi đây bây giờ ngay trong lúc hiện tại này tất cả quý vị đều biết được câu trả lời. If I am the one who need to make comparison, I dare not make comparison these two. Nếu như tôi là cái người mà à, đặt ra cái câu hỏi này thì tôi cũng dám chắc tôi là người à, à xin xin lỗi à, nếu như mà tôi là những người mà um, so sánh à, đem ra câu câu hỏi để mà so sánh đất ở trên móng tay và đất ở trên địa đại thì tôi cũng là người dám đặt ra câu hỏi này. Why is it so? Tại sao vậy? If I ask this question by myself, without quoting the words of the Buddha, You may complain me, Pandey. Why do you ask me this question? These two are completely different. I think you don't need to ask such question to me. You may complain to me. Nếu như mà tôi là cái người mà à, hỏi những câu hỏi này mà không có liên hệ tới cái câu hỏi của Đức Phật thì có lẽ mọi người ở đây sẽ phàn nàn với tôi tại sao ngài đặt ra cái câu hỏi mà nó quá rõ ràng như vậy Andy I think you're wise why do you ask me a little bit of soil on your finger nail and the great earth ừ. à, quý vị sẽ đặt ra câu hỏi là à, ờ, một ngài tại sao ngài hỏi những câu hỏi đem so sánh đất ở trên móng tay của Đức Như Lai với lại đất ở trên quả quả đất này Are you going to complain me? Thế quý vị và các bạn có phàn nàn tôi về cái điều đó không? Maybe. Maybe. Có lẽ quý vị sẽ phàn nàn. But Buddha has no hesitation to ask this question, comparing such two different things. Nhưng mà đối với vị Phật toàn giác, Đức Thế Tôn, Ngài không hề do dự khi đặt ra câu hỏi này. Who is the Buddha? Vậy Đức Phật là ai? Who is Venerable Rivada? Và thầy Rivada là ai? You know. <laughs> okay, Buddha is omniscient. Venerable Rivada is who follow his teaching. So these two persons are very different too. Đức Phật là một vị Phật toàn giác còn thầy Revata chỉ là người thực hành theo hai cái sự so sánh này rất là khác nhau. As the Buddha knows everything. If he wants to know, he can know everything. That's why he is called omniscient Buddha. Đức Phật ngài biết tất cả mọi thứ. Vì vậy cho nên ngài được gọi là vị Phật toàn giác. whatever he wants to know, if his mind inclined to know, he knows all he knows those things what he wants to know. Yeah. Bất kể lúc nào ngài muốn biết một điều gì, ngài chỉ cần khởi lên cái ý là lập tức ngài biết được cái điều ngài cần muốn biết. There is nothing which can cover his omniscient knowledge. chẳng có một điều gì có thể che đậy à, cái trí toàn giác của ngài toàn giác trí của ngài in the Buddha's eyes he saw that many after they die they could not be reborn in a good realm và trong con mắt của ngài trong Phật nhãn à, rất nhiều người không thể nào à, sinh vào những cái cảnh giới tốt lành. Okay. It is very logical. It is very reasonable. Cái điều đó là cái điều rất hợp lý. Cái điều đó là cái điều mà à, khả tin được. Today I will let you consider giving the practical example. Hôm nay tôi sẽ giải thích theo cái quan điểm thực hành. Do you know how many people, how many yogis are practicing at Paok Main Main Center? Thế quý vị ở đây có biết. Yeah. À, thế quý vị ở đây có biết được là bao nhiêu vị hành giả đã đang thực hành thiền tại trung tâm thiền Pao chi nhánh chính ờ, thiền Lâm Viện Pao hay không? Thực hành qua nhiều năm. Have you ever heard? Quý vị có từng nghe chưa? Over 1,000 they practicing for the whole year round. À, hơn 1.000 vị thiền giả đã thực hành năm này qua năm khác. Are they much in number? Số lượng đó có nhiều không? Or are they few in number? Hay là ít Much or few? Few in number. Few in number. Số lượng đó là ít. So part of forest monastery is established near the Pao village. Thiền Lâm Viện Pao được hình thành nên à, gần cái ngôi làng Pao. In the Pao village, there are a lot of villagers staying there, living there. Ừ. Ở tại ngôi làng Bắc Âu đó thì có rất là nhiều dân làng, rất là nhiều người dân trong làng. I think there will be 100,000, more than 100,000. Có lẽ là con số người dân ở trong làng đó trên 100.000 người. Which is more yogis in power up and villagers in power up. Số lượng người nào là nhiều hơn? Số lượng hành giả ở trong thiền lớp viện Ba Ao hay là ở trong ngôi làng bao? Ao? Yes, you know. Mm. So, near the power up, there is a city, big city. It is called Molemyang. This is a third city of Myanmar. Ờ, ngôi làng Ba Ao thì cũng gần một cái địa hạt một cái thị trấn gọi là thị trấn Mô Lâm Nhai à, một cái thành phố Mô Lâm Nhai đây là một cái thành phố thứ ba à, nổi tiếng à, lớn thứ ba ở Myanmar So compared to the number of yogis, those who are practicing at part of meditation center and those who are living in the Molamyai out of comparison. Không thể nào uh, đem đi so sánh cái số lượng thiền giả đang thực hành ở thiền lâm viện Bắc Âu với là người dân ở trong thành phố Bologna được. Đó là điều không thể so sánh. So all the practitioners know those who go from one center to another. There is no any center in Myanmar and in the world too. those who are practicing as much as in part of main center. Số lượng hành giả thực hành ở từ cái trung tâm thiền này sang trung tâm thiền khác à, cũng vậy đem so sánh với số lượng thiền giả ở à, trung tâm thiền bảo O thì à, nhiều hơn rất là nhiều. So compared to the number of Yogi is those who are practicing at Pa'ao Forest Monastery and people those living in the world. Should I compare these two? Um, thế tôi có nên so sánh cái số lượng hành giả đang hành thiền ở tại trên phòng thiền Ba Âu với số người trên thế giới này hay không? Tôi có nên so luong hanh gia đang hanh thien o tai tren phong thien ba voi không? Okay. Which is more? số lượng nào là nhiều hơn? The number of yogis those who are practicing at pop up is similar to a little bit of soil on the finger nail. Số lượng thiền giả đang thực hành thiền tại thiền lâm viện Pháp Âu giống như là số cát ở trên cái móng tay này. All the people in the world, those who are pursuing after sensuality are like a great art. số lượng người mà đang chạy theo có cái hướng chạy theo thụ hưởng dục lạc ngũ dục công đức ngũ dục các căn là được so sánh như là đất ở trên địa cầu này. The example given by the Buddha is it reasonable? Cái ví dụ mà Đức Phật đưa ra ở đây là um, khả tin hay không? Là logic hay không? Là hợp lý hay không? those people in the world, those who are pursuing after sensuality, they are trying, they are finding the way to live. Những người đang chạy theo thụ hưởng dục lạc, họ cũng tìm kiếm cái cách để mà tồn tại, để mà sinh sống. What are humans doing in the world? Là người đang làm gì trên thế gian này? What are they doing? Họ đang làm gì vậy? Do you know it? Thế quý vị có biết không? My happiness. Vẫn thông them backing good and bad karma. Finding happiness. Có ý kiến người cho rằng họ đang đi tìm kiếm hạnh phúc, niềm vui hạnh phúc. Okay, I have asked this question to many different people. They give me different answers. Tôi đã từng hỏi câu hỏi này đối với rất là nhiều người và à, họ đã cho tôi những câu trả lời khác nhau. If I ask this question to 100 people, they will give me different answers too. Nếu mà tôi hỏi câu trả lời này, câu, câu hỏi này đến 100 người thì hầu hết họ cũng sẽ cho tôi những câu trả lời khác nhau. people have different faith. people have different occupation. People have different way of living. Mọi người khác nhau về cái đức tin, khác nhau về công việc và cũng khác nhau về cách sinh sống, cách tồn tại. People have different inclination. Khác nhau về tánh. People have different ambition. khác nhau về à, hoài bão nhân hồi bão people have different expectation too và khác nhau về sự um, mong mỏi that's why according to their expectation according to their inclination according to their faith according to the way they grown up they may do according to, they may do accordingly. That's why there will be many different things people are doing. Many different things. Sorry. Many different. What are people doing? So they are doing many different things. vì người, uh, họ có khác nhau về đức tin, họ khác nhau về hoài bão, khác nhau về cái cách sinh sống cách tồn tại nên tất cả những cái gì họ đang làm là khác nhau because of this reason they will give different answers vì cái lý do đó mà họ đã cho ra những cái câu trả lời khác nhau so one gentleman gave me an answer happiness. for happiness mm. another person another gentleman give me an answer doing good and bad karma Yeah. Okay, so if I ask another one, they will give me another answer. Mm. That's why, according to their understanding, according to their education, according to the way they grown up, they will give me an answer differently. Yeah. À, chính vì vậy mà khi hỏi câu hỏi này thì à, một à, vị thiền nam cư sĩ đã trả lời cho tôi là mục đích sống là để tìm kiếm hạnh phúc và người khác thì cho tôi một câu trả lời khác đó là làm những cái việc thiện à, làm những cái việc ừ, thiện cũng như là ác và người khác thì cũng cho tôi một câu trả lời khác điều đó chứng tỏ rằng là những câu trả lời khác nhau à, theo cái suy nghĩ cái sự hiểu biết của từng người theo cái hoàn cảnh sống và theo cái hoàn cảnh sinh trưởng của từng người Even though nationalities are different, Occupations are different. Religious faith are different. Inclination are different. I want to give the same answer for those different in all these things. For those who hold such different point of view and inclination. Và à, vì khác nhau về à, chủng tộc, à, vì khác nhau về quốc độ, đất nước, vì khác nhau về niềm tin tôn giáo, vì khác nhau về công việc và vì khác nhau về um, uh, and I want to give you I want to give all of you that all of them are doing the same thing, even though they are doing living, they are making different living. Yeah. Dạ. Tuy là họ khác nhau về quốc độ, về niềm tin, về căn tánh và về nghề nghiệp, à, nhưng mà ở đây tôi sẽ đưa ra một câu trả lời chung nhất à, cho tất cả, à, giàu cho à, mọi người ở đây đang có những cái quan điểm khác nhau. Even though the way they make their living are different. To say the truth, all of them are doing, making their living to live before they die. Okay? Yeah. Uh, và cái câu trả lời đó là cái câu mà tôi sẽ trả lời tôi sẽ trả lời câu câu câu hỏi đó là người ta đang làm cái việc là người ta tồn, muốn tồn tại người ta muốn sống trước khi người ta chết You agree with it? Thế quý vị có đồng ý với cái câu trả lời này hay không? Yes. yes. They are making their living to live. Ừ. They are preparing for their living. But they are not preparing to die. Ừ. Họ đang kiếm sống họ đang tìm mọi cách để tồn tại để sinh sống nhưng mà họ không chuẩn bị à, cái cách để họ chết Who are those practicing at the Park of Main Center? They are making living to live or they are preparing to die. Những ai đang thực hành thiền ở tại Thiền Lâm Viện Phá là những người đang chuẩn bị tìm kiếm Ừ, để đi duy trì cái sự sống của họ hay là những người đang chuẩn bị cho cái chết của họ difficult answer yeah? difficult answer no difficult they are they are training their mind okay mm. they are preparing to die họ đang chuẩn bị tâm của họ họ đang chuẩn bị cho cái sự chết của họ Which are more, those who are preparing to live and those who are preparing to die? Những người mà họ chuẩn bị cho cái đời sống của họ và những người chuẩn bị cho cái chết của họ thì số người nào là nhiều hơn? Like the example given by the Buddha. A little bit of soil on the finger knee, such number are preparing to die. The number of people, those who are the same with the great earth, they are preparing to live. Yeah. Yeah. Đấy là câu hỏi tương tự như câu hỏi của Đức Phật là các ở trên móng tay Đức Như Lai với lại các trên địa đại những người mà chuẩn bị cho cái đời sống của họ thì nhiều như là đất trên địa đại và những người mà chuẩn bị cho cái chết của họ thì ít như đất ở trên móng tay của Đức Như Lai. Do you agree with it? Quý vị và các bạn có đồng ý cái điều này không? Who are you? Các bạn là ai? Quý vị là ai? Where are you now? quý vị đang ở đâu Now, now, now, you are on the finger Now only. Bây giờ chị quý vị đang ở trên móng tay. Bây giờ chỉ bây giờ thôi. If you go back home, what do you do? Khi mà quý vị về nhà thì quý vị làm gì? You are now jumping up on the finger knee for a moment, for a few days or for a few months. After that, you will jump down on the ground. <laughs> Okay? Be careful. Be careful. If you want to know how to die, you must consider about this. Okay? Bây giờ thì quý vị đang nhảy lên cái móng tay, à, móng tay của Đức Như Lai đấy. trong một vài ngày hay là trong một vài tuần hay là trong một vài tháng nhưng mà khi, khi quý vị về nhà thì quý vị lại nhảy ra ngoài đất cho nên là quý vị phải cân à, cân nhắc cân nhắc rất kỹ cái việc mà chuẩn bị chết cho mình Have you home? Quý vị có nhà không? Yes. Yes. You have home to live quý vị có nhà để mà sống để mà tồn tại after this retreat wherever you go sau cái khóa thiền này thì quý vị sẽ đi đâu eh? after this retreat wherever you go đi đâu sau cái khóa thiền này back home mostly most of all we'll go back home yeah, yeah? hầu hết tất cả mọi người đều về nhà. Yes, we see. You see. I I have my home. Yes, you have your physical home. You have your physical home. Yeah. I call it physical home. Yeah. À, quý vị đừng có nói rằng là chúng con sẽ về nhà. Vâng, đúng vậy, ai cũng có nhà. Nhà ở đây là cái nhà vật lý. But I want you to understand which in which home do you live more? À, tôi muốn ở đây quý vị phải hiểu rõ cái nhà nào, cái nhà nào trong các cái nhà đó là quý vị muốn sống nhiều hơn, lâu hơn. Do you know which home do you live more? Nhà nào quý vị sống nhiều hơn? Okay all of Opusde. Yes, I want all of you understand more deeply. Even though you, you say that I live in my home, actually, you don't live in your home mostly. Yeah. Dạ. À, cho dù là quý vị có nói rằng là con sống ở trong ngôi nhà của con, nhưng mà hầu hết là quý vị không sống trong ngôi nhà của mình. Mostly you live in the home of greed. Hầu hết là quý vị sống trong ngôi nhà của tham lam. In the home of hatred. Trong ngôi nhà của sân hận. In the home of delusion. Trong ngôi nhà của si mê. In the home of pride. Trong ngôi nhà của kiêu mạn. In the home of jealousy. Trong ngôi nhà của ganh tị. In the home of stinginess. Trong ngôi nhà của bọn sẻn sang tham. Even though you live in your physical home, really you live in those home more. In the home of greed, in the home of hatred, in the home of, delusion, in the home of pride, jealousy and stinginess. Tuy là quý vị nói con sống trong ngôi nhà của mình nhưng mà thực sự là quý vị hầu hết là sống trong ngôi nhà của tham ái, sống không trong ngôi nhà của sân hận, sống trong ngôi nhà của si mê, của ngã mạn, của tà kiến, của ganh tị, bọn sẻ vân. Vâng. Do you agree with it? Quý vị có đồng ý quan điểm này không? Which are more, those who live in the home of Dharma and those who live in the home of defilements? Số người nào là nhiều hơn? Số người đang sống trong ngôi nhà của giáo pháp, của chánh pháp hay là số người đang sống trong ngôi nhà của phiền não? only a little bit of soil on the fingernail and living in the home of Dharma. Thì có số ít cát ở trên móng tay của Đức Như Lai là đang sống trong ngôi nhà giáo Pháp mà thôi. So for that reason the Buddha in the Dhammapada commentary it is said Pamatta Sacha Chattaro Apaya Sakagiha Satisa. For the heedless, four woeful states are like their home, their real home. Yeah. Ừ. Vì vậy mà trong chú giải của Kinh Pháp Cú có nói rằng đối với những ai phóng dật thì à, cái nơi mà bốn đoạn xứ là cái nơi mà thường trú của họ. Who are heedless? Ai là những người phóng dật? Those who live in the home of greed are heedless. Those who đang sống trong ngôi nhà của tham ái, tham lam. Those who live in the home of hatred are heedless. Những người đang sống trong uh, sân hận là những người. Those who live, those who make their living pursuing after sensuality are those who are heedless. Những người đang chạy theo, theo đuổi vũ dục công đức là những người phóng dật. So, the number of people, those who are the same with the great, other, pursuing after sensuality, that they are all those who are heedless. Những người mà đang nằm trên địa đại hay là những người mà đang theo đuổi dục là tất cả những người ấy là những người phóng dật. Only those who are training their mind, practicing meditation, are those who live in the home of Dharma mindfully, developing wisdom and concentration that They are not the heedless, they are heedful. Chỉ có những người mà đang thực hành giáo pháp, đang thực hành phương pháp luyện tâm, đang bồi bổ và phát triển định tâm cũng như là trí tuệ, chỉ có những người ấy là những người không phóng dật, những người uh, yes, những người không phóng dật. Where do you want to be? On Thế the fingernail or on the great earth? thế quý vị muốn ở đâu ở trên móng tay hay là ở trên địa đài này on ờ, fingernail if it is so what do you need to do nếu như mà quý vị muốn sống ở trên móng tay của Đức Như Lai thì quý vị cần phải làm gì? I suggest you to leave your physical home. Tôi uh, khuyên khuyến nghị với các bạn là nên sống trong ngôi nhà của mình. Okay? That's why, how wonderful the example given by the Buddha. How great it is. Quý vị có tưởng tượng là thật là tuyệt vời làm sao cái ví dụ mà Đức Thế Tôn đã cho ở đây, đã đưa ra ở đây. Thật là vĩ đại làm sao cái ví dụ mà Đức Thế Tôn đã đưa ra ở đây. Birth and death are part and parcel of life. Sinh và tử là những cái hình thức ở trong cuộc đời này, những hình thức đóng khung trong cuộc đời này là một phần của cuộc đời này. After being born as humans, we live. Sau khi sinh ra làm người, chúng ta sống. So we, we can see in this way too. Living life and living and dying are part and parcel of life. À, và chúng ta có thể nói rằng là à, sống trong cuộc đời này và chết đi đó là một phần của cuộc đời này. I consider deeply about the people in the world, whether they know the responsibility that they have or not. Tôi đã suy nghĩ rất là nhiều và rất là kỹ, rất là sâu sắc về cái vấn đề à, mà trách nhiệm của người sinh ra trên cuộc đời này là gì. As there are two parts in life, to live and to die. Khi mà họ có hai phần, đó là phần sống và phần để chết. But I see that almost all the people in the world, they are just preparing to live. Nhưng mà hầu hết tôi thấy mọi người trên thế gian này đều chuẩn bị để mà sống. They take the responsibility of one part of life, not of two. Họ chỉ nhận lãnh cái trách nhiệm thứ nhất chỉ một một trách nhiệm đó là làm sao mà để sống sống còn. As living and dying is part and parcel of life, we should know how to take responsibility for these two parts. khi mà sinh sống à, khi mà sống và chết là hai phần của cuộc sống này à, mà cho nên chúng ta tất cả chúng ta cần phải nhận lãnh cái trách nhiệm đối với hai cái vấn đề này luôn if we just prepare how to live we take the responsibility of living and if if we are doing like this for the whole of our life we are not taking the responsibility how to die. Nếu mà họ chỉ nhận lãnh lấy trách nhiệm, lấy cái, cái nghĩa vụ để sinh sống, sinh tồn mà họ không à, à, mà họ không nhận lấy cái trách nhiệm thứ hai. If we are those who are preparing to live We are just taking the responsibility hmm. of living. We are those who are not taking the responsibility of another part of life, which is to die. Hmm. Nếu mà chúng ta sống, chỉ, nếu mà chúng ta chỉ sửa soạn à, để mà sống không thôi, chúng ta không nhận lấy trách nhiệm, chúng ta chỉ nhận lấy lấy trách nhiệm để mà sống không thôi, thì chúng ta cũng lại bỏ quên mất cái trách nhiệm là để sửa soạn um, chết who are more, those who take the responsibility to live and to die. À, ai trong số uh, hai hạng người là nhiều hơn những người đang chuẩn bị à, để nhận lấy cái trách nhiệm sống và những người đang chuẩn bị để nhận lấy cái trách nhiệm là sửa soạn cho cái chết. So you know, no, you know. Quý vị biết rõ điều đó. What are the causes of falling into four four states? Cái điều gì khiến cho uh, con người bị đọa sanh vào trong bốn đường dữ? Greed, hatred, delusion, pride, jealousy, stinginess. These are the cause of suffering in the four four states. À, đó chính là tham, sân, si, mạng, nghi, à, sanh tham tật đố vân vân đó chính là những cái nguyên nhân khiến cho chúng sanh phải chịu khổ sở trong bốn loài xứ to all of you, almost all the people in the world, they live mostly in the home of greed, in the home of hatred, delusion, pride, jealousy, and stinginess that they live, they, they are cultivating the causes of suffering in the four four states. Uh, theo như tôi quan sát thì hầu hết tất cả mọi người ở trên thế gian này họ đang sống trong tham lam sân hận si mê sợ hãi tham à, mạng nghi vân vân họ đang à, gia tăng những cái nguyên nhân để cho họ để khiến cho họ phải chịu lấy khổ đau trong cuộc đời này. That's why the Mahabharata commentary says, for the heedless, four woeful states are like our real home à, chính vì lý do đó mà trong chúa giải pháp cú đã nói rằng là đối với những ai mà phóng dật thì họ ra vào thường xuyên những cái ngôi nhà và của khổ đau bốn quả dữ The cause of being born in the four four states is greed, hatred, and delusion, pride, and jealousy. That if you live in the home of greed, in the home of hatred, in the home of delusion, pride, and jealousy, we will be those who are going to visit there again. Nếu những ai phóng dật do tâm tham, sân si, mạng nghi, tật đố, tham sân, à, tham tham, sống trong những cái ngôi nhà của bất thiện pháp đó thì đó chính là những cái người mà tiếp tục uh, xin vào trong cái ngôi nhà lửa đó một lần nữa và lần nữa. So according to the te- Buddhas, according to the teachings of the Buddha, human realm and celestial realm are the realm to which we visit for a while. Yeah. Theo lời Đức Phật dạy thì cái cảnh giới của loài người cũng như là cảnh giới của chư thiên đó là cái cảnh giới mà chúng ta chỉ thăm viếng trong giây lát if when you visit somewhere do you stay there long khi mà quý vị thăm viếng một nơi nào đó rồi đó thì quý vị ở đó lâu hay là mong? do you stay there long you don't stay there long you quý can't vị, stay quý vị không thể nào ở đó lâu dài được You're unhappy Tuesday. Quý vị không có vui vẻ khi mà You want to go home. Quý vị muốn trở về nhà. Understand? Hiểu chứ? Okay? That's why be careful. Vì vậy, phải rất là cẩn trọng. So you need to prepare how to die. Vì vậy, quý vị cần phải sửa soạn làm thế nào để chết. If you want to be on the fingernail, you need to prepare to die. Nếu quý vị muốn được ở trên móng tay của Đức Như Lai thì quý vị cần phải sửa soạn làm sao khi mà chết. That's why Buddha has no hesitate, hesitation to give these example. Vì cái lý do đó mà Đức Thế Tôn đã không hề do dự khi đưa ra ví dụ đó. I respect and appreciate very much the knowledge of the Buddha. Tôi đã hết sức là tán thán, hết sức là cực kính trọng, tôn kính cái lời dạy của Đức Bổn Sư. Consider if the omniscient Buddha didn't appear in the world, how can we know such deep, real, logical, reasonable knowledge? quý vị cứ thử hình dung xem nếu như mà không có sự xuất hiện của một vị Phật toàn giác thì làm sao mà chúng ta có thể biết được hiểu được cái sự thực hết sức là hợp lý hợp lý hợp với lý trí và đáng thuyết phục như vậy For that reason, you all need to practice meditation. It is the way of training your mind vì vậy mà quý vị tất cả quý vị ở đây cần phải thực hành thiền thực hành thiền để huấn luyện tâm trí của mình if you don't train your mind it is impossible to take wholesome object at the near death nếu quý vị không huấn luyện tâm của mình thì không thể nào có thể nhận lấy một cái đối tượng thiện lành hay là có được một cái tâm thức thiền lành ngay vào giờ phút cần tử. As I have told in my last Dharma talk, the causes of being born in the human realm as humans partially. Như tôi đã nói một phần trong cái thời thuyết pháp trước đây rồi, tôi đã nói cái nguyên nhân để, để được sanh vào tái sanh vào trong thế giới loài người rồi What are the causes of being born in the good realm? Đâu là cái nguyên nhân để được sanh vào trong những cảnh giới tốt đẹp, những cảnh giới tái sanh tốt đẹp? Accumulating the wholesome. Because of wholesome karma that appear at the near death fortunately we got the opportunity to be reborn in the human realm. Tại ngay cái thời điểm cần tử, may mắn làm sao cái thiện nghiệp nó xuất hiện ngay tại đấy. Đó là cái nguyên nhân khiến cho chúng ta được sanh trở lại, được tái sanh trở lại vào have, trong những cảnh giới tốt đẹp. I have told choosing the right word because of appearing of the wholesome object fortunately at the near death moment, we could be reborn as humans. Tôi đã chọn lấy một cái từ rất là chính xác ở đây, quý vị lắng nghe nhé. Tôi đã chọn lấy một cái từ rất là chính xác ở đây, đó là thật là may cái sự xuất hiện của cái thiện nghiệp ngay tại cái thời khắc cần tử kể cả cái chết thời khắc kể cả cái chết no all of you are practicing meditation Ừ, bây giờ tất cả quý vị đang thực hành thiền. All of you are healthy enough, strong enough to practice meditation now. Tất cả quý vị đều có đủ sức khỏe cũng như là có đủ sức mạnh để mà thực hành thiền. Even though you healthy, strong enough to practice meditation, Is it easy to maintain focusing on the object longer time? Tuy là quý vị có sức khỏe, quý vị có sức mạnh, có sức lực, nhưng mà quý vị có dễ dàng tập trung trên một đối tượng lâu được không? Is it easy? Có dễ không? Yes. Now I told you you are healthy, you are strong enough to be mindful. Mm-hmm. Even in this bodily condition, you encounter difficulty. Đấy, tôi đã ngay ngay ngay trong lúc này quý vị là những người có đủ sức khỏe, có đủ uh, sức mạnh, uh, nhưng mà uh, quý vị vẫn thấy cảm thấy là khó khăn khi mà quý vị tập trung để ý theo dõi và và niềm tỉnh giác trên đối tượng. One day You and I, all of us, are going to die. Rồi một ngày, bạn và tôi, tất cả sẽ rồi sẽ chết đi. When we are about to die, we are seriously ill. Seriously ill. Ill. À, ill. Và ngay cái thời khắc mà chúng ta chuẩn sắp sửa rời bỏ khỏi quả đời này à, chúng ta bị bệnh trầm trọng no body strength okay. không còn sức lực no mental energy không có một sinh lực tâm linh nào seriously ill và bệnh trầm trọng have no mindfulness không có niềm tỉnh giác feeling very unhappy và cảm thấy chán nản cảm thấy thất vọng buồn bã. How to pay attention to wholesome object by yourself. Thì làm sao tự mình quý vị có thể để ý đến những cái đối tượng thiện, những cái việc thiện được? Fortunately, if wholesome object appear, you will be fortunate. <laughs> Nếu ngay lúc đó may mắn có một cái đối tượng thiện lành nó sinh khởi thì đúng là quý vị thật là may mắn thật. But as you all know, when we practice meditation, what we remember mostly what we have repeatedly done and what our mind incline and what we attach very much. Quý vị có thể hình dung khi mà quý vị thực hành thiền thì những cái gì là quý vị nhớ nhiều nhất, những cái khuynh hướng nào khiến cho quý vị nhớ nhất và những cái yeah, ờ, cái cái cái khuynh hướng tâm nào khiến cho quý vị nhớ nhất The karma that's strong enough to give its result at the near death moment is what we have done repeatedly again and again. Những nghiệp mà thường hay trổ quả à, ngay trong giờ phút chúng ta sắp lìa đời đó là những cái việc làm những cái hành nghiệp mà chúng ta làm lại làm đi làm lại thường xuyên và liên tục which karma have we done repeatedly pursuing after sensuality or making wholesome deeds. Cái nghiệp nào? Cái nghiệp mà chúng ta theo đuổi dục làm hay là cái nghiệp um, um, thiện của chúng ta, nghiệp nào là nhiều hơn? You know. Quý vị biết rõ điều đó. Okay, a little bit of soil on the finger me and the great arm Cái cát ở trên móng tay và cát ở trên địa đài. So now I just explain all of you. Ex- I'm explaining all of you after Buddha's question. I didn't talk about the answer of the bhikkhu. Right? Now I'm just explaining related to Buddha's question, which is more a little bit of sight that I have taken on my fingernail on the great up. Right? À, bây giờ thì tôi chỉ mới à, mới mới giới thiệu cái câu hỏi của Đức Phật ra ở đây là ừ, đất ở đâu nhiều hơn đất ở trên móng tay của Đức Như Lai hay là đất ở trên địa cầu này Do you remember it? Quý vị có nhớ không? Yes. Are you aware of it? Quý vị có ghi nhận cái điều đó không? I didn't say you. I didn't tell anybody, any of you the answer of the bhikkhus. Exactly. Buddha asked a question to many bhikkhus, right? Yes. Now I'm explaining related to Buddha's question. Yes. Okay? Yes. Là mới đây à, tôi chỉ mới đặt có câu hỏi của Đức Phật ra mà thôi chứ chưa nêu lên cái câu trả lời của chư vị tỳ khưu học môn đề của Đức Phật ngay tại đấy. I'm explaining from a certain perspective, elaborating all of elaborating and making all of you understand more deeply on the Buddha's question. Tôi chỉ mới đưa ra giải thích một cách tỉ mỉ để cho quý vị có thể hiểu được những gì mà Đức Phật đang hỏi. As we live in the home of greed, in the home of hatred, delusion, pride, jealousy and stinginess. Khi mà Ừ, chúng ta đang ngự trị ở trong ngôi nhà của tham lam sân hận si mê mạng nghi à, à, tham sang bỏng sẹn vân vân living in these home of defilements we make our living preparing how to live chúng ta ngự trị trong ngôi nhà à, cái ngôi nhà để những cái ngôi nhà đấy những ngôi nhà đó để mà sửa soạn cho cái đời sống của chúng ta For that reason, most of the people in Nepal, they are not on the fingernail, they Vì just on the great earth. Vì cái lý do đó mà hầu hết tất cả mọi người trên thế gian này đều không phải là những người đang sống trên bóng tay của Đức Như Lai mà họ đang sống trên địa ngài. So, when the Buddha asked this question, Bhikkhus give an answer. Và vì vậy, khi mà đức thế tôn hỏi câu hỏi đó thì chư vị tỳ phương đã trả lời Buddha the fully enlightened one a little bit of soil you have taken on your finger nail is out of comparison to the great earth và chư vị tỳ kheo đã trả lời như thế này bạch đức thế tôn bạch đức toàn giác bạch đức thiền thể số lượng các trên móng tay của Đức Ngài là không thể so sánh với đất ở trên địa cầu này. So, when the bhikkhus give an answer, Buddha explain the Dhamma more. Và khi chư vị tỳ khưu trả lời Đức Phật, Ngài đã giải thích nhiều hơn nữa. Buddha said, Bhikkhus, in the same way, When humans die, few are those who can be reborn as humans, who can be reborn as celestial beings. Many are those who fall to the fourfold states. Và Ngài giải thích thêm, cũng như vậy, đúng vậy, này chư tỳ khưu, những người sau khi thân hoại mạng chung bị tái sanh, bị đọa sanh vào à, à, xin xin lỗi à, số lượng số người được tái sanh vào trong cõi người trong các cõi trời là rất là ít ỏi còn số người sau khi cái ngoại mạng chung bị đọa sanh à, không được sanh vào trong cõi người và cõi trời là nhiều In the same way, when celestial beings die, few are those who can be reborn as humans or deva. Many are those who fall to the fourfold states. À, cũng như vậy mà những chúng sanh cõi trời sau khi thân hoại mạng chung sanh vào à, cõi người và cõi trời thì rất là ít mà bị đọa sanh vào trong những cảnh khổ thì rất là nhiều. Also, Buddha continue, in the same way, when animals die. Few are those who can be reborn as humans or deva. Many are those who fall to the four woeful oh states again. Cũng vậy, Đức Phật giải thích thêm rất là ít người được sinh được tái sinh vào à, rất ít chủng loài thú tái tái sinh vào trong quả người và quả trời mà phần đông là bị đọa sanh vào trong bốn đường ác đạo. Buddha gave the reason because many are those who don't practice morality. Và Đức Phật đã đưa ra một lý do đó chính là phần đông người ta không thực hành giới hành. Only few are those who practice morality và chỉ rất là ít người thực hành giữ gìn giới hạnh. That's why if we are just preparing to live and if we are unaware of or heedless of preparing to die we will be on the great earth. Vì vậy, khi mà tất cả chúng ta sự soạn để mà sống nhưng mà lại phóng dật không có chuẩn bị cho sự chết thì chúng ta lại sanh về trên cái địa đất ở trên địa đài này. So now I share with all of you the chance to be reborn in the four four states and the chance to be reborn in the good realms are very much different. Vì vậy mà tôi đã giải thích ra ở đây là cái cơ hội để mà chúng ta được à, xông vào à, trong cái cảnh giới tốt đẹp và cái cái cơ hội để mà bị đọa sanh vào trong những cái cảnh khổ đau rất là khác biệt nhau. I haven't explained about why meditation practice is preparing to die tôi đã giải thích cái vấn đề ừ, tại sao cái việc hành thiền là cái việc chuẩn bị để mà chết Now I share all of you why do we need to train our mind through practicing meditation tôi sẽ chia sẻ cùng tất cả quý vị à, tại sao chúng ta cần phải hành thiền để mà sư soạn cho cái chết by training that might be the cause of knowing how to die cannot be explained today. It will take time. Coming Dhamma talk day, dạ. I'm going to explain about it. Việc huấn luyện tâm để sẵn sàng chuẩn bị cho cái chết, tôi sẽ không giải thích trong cái buổi thuyết pháp hôm nay. Tôi sẽ giải thích trong cái buổi trong cái thời pháp kế tiếp được không à, uh, very long question ờ, kính thưa thiền sư mục đích của con khi tìm học phương pháp thiền định là vì muốn tâm mình có định lực có sức mạnh để hàng phục được những tập khí tham sân si theo con nghĩ học Phật pháp là để có chánh kiến biết được chân lý và phát sanh trí tuệ. Nhưng muốn hàng phục tâm và thực hiện chân lý cần phải có sức mạnh, nên con muốn tu thiền định để tâm có sức mạnh và muốn học Phật Pháp để có trí tuệ. Vì sự tu tập trước hết phải có chánh kiến và chánh tư duy thì sự tu tập mới đi đến kết quả giải thoát. Nếu không có chánh kiến sẽ dẫn đến tà tư duy tà tư duy sẽ dẫn đến tà tinh tấn tà niệm và tà định vì con thấy các thiền sư đều đã thông tam tạng kinh điển rồi mới hướng dẫn chúng sanh con nghĩ mình muốn có hy vọng đi theo con đường các ngài thì ít nhất pháp học phải được một phần của các ngài mong thiền sư cho con lời khuyên variable self. Uh, according to his uh, her questions, mm, uh, her to uh, practice uh, samadhi meditation is. Uh, is um, to have the uh, the the powerful of uh, concentrated mind to overcome the um, uh, lopa, dosa, moha. Uh, according to her, uh, to learn the Buddha Dhamma is to the proposal to learn the Buddha Dhamma is to have the right view uh, and to uh, realize the truth um, by the inside knowledge, um, but to overcome uh, the weakness, of the, the my weakness, um, the, the my weak, um, weak mind, yes, and, uh, and um, to practice, uh, she must have the, the, the strength so that's why she would like to practice meditation to have the strength of mind. And um, and uh, and uh, the practice uh, should or one who practice meditation should have the right view and right understanding uh, so that uh, the practice will become uh, uh this, Vì sự tu tập đối với người có chánh kiến và chánh tư duy thì sự tu tập mới Yeah. Ah, this man boy. <laughs> uh, if uh, someone who practice meditation uh, with the uh, wrong understanding. Wrong understanding leads to the wrong effort, uh, wrong, wrong effort, wrong mindfulness, and wrong concentration. So, uh, uh, according to her opinion, uh, she found that all the mm, meditation master uh, uh, so well learned in Tipitaka so that um, uh, they can instruct the practitioner well. So if uh, he, she would like to practice, she must have a, a part of uh, the knowledge. The knowledge of uh, Dividaka. Is it true? <laughs> yeah, if you have the knowledge of Dipitaka, It will be very helpful. But if you incline to practice meditation, it will be very helpful. But what I want to share with all of you from the practical point of view. Ngài nói rằng là nếu như mà có được cái một phần kiến thức của kinh điển cũng rất là có ích và nếu như mà chúng ta có cái khuynh hướng là thực hành trước thì cũng rất là có ích và ngài muốn ờ, chia sẻ ở đây cái kinh nghiệm theo cái phương diện thực hành. Learning is learning. They learning knowledge and direct knowledge. À, học chỉ là học thôi. Có cái kiến thức đến từ cái việc học và cũng có cái kiến thức đến từ kinh nghiệm trực tiếp. There are many learnings huh? in the world. Có rất là nhiều vị không lầu à, à, gọi là đa văn học nhiều ở trong thế gian này. There are two things, sanya and panya. Có hai cái vấn đề ở đây, đó chính là sanya là khái niệm và panya là trí tuệ. The more we learn, the more we have more, the more we the more we develop sanya. Chúng ta càng học nhiều, chúng ta càng học nhiều thì chúng ta càng phát triển cái khái niệm sân nhà này. Understand? Quý vị có hiểu điều đó không? What we learn, if we don't apply in our practical, in our daily life, we are not we are those who don't really know. Hmm. It is just sanya, not panya. Hmm. Nếu mà chúng ta có học nhiều mà chúng ta không đem áp dụng trong cái việc hành thực hành thực tiễn của mình thì nó cũng chỉ là cái sanya, cái khái niệm mà thôi chứ không phải là trí tuệ those who apply in their life, it change, it change from sanya to panya. So they become humble. Yeah. À, đối với những ai mà áp dụng và thực hành những cái điều học vào trong ừ, đời sống hàng ngày thì họ thay đổi được cái sanya nó trở thành cái panya cái khái niệm nó trở thành cái trí tuệ và họ trở nên là những người mà khiêm khiêm tốn those who have learned a lot but they don't apply in their life. So, sanya increase more and more. Pride increase more and more with their sanya. Đối với những ai mà học nhưng mà không đem những cái điều mình học ra áp dụng vào trong cuộc đời của họ thì họ chỉ làm gia tăng thêm những khái niệm khái niệm gia tăng khái niệm và à, ngã mạn làm gia tăng ngã mạn nhiều và nhiều hơn nữa. Do you agree with it? À, quý vị có đồng ý cái điều đó không? Yes. That's why now I will share with all of you from the practical point of view. Vì lý do đó mà tôi ở đây muốn chia sẻ với quý vị trên khía cạnh thực hành. I have taught many different yogis from different countries. Tôi đã trò chuyện với khá nhiều thiền sinh uh, từ rất là nhiều cái đất nước khác nhau. Almost all have no knowledge about Tipitaka. Hầu hết là họ không có cái kiến thức về tam tạng kinh điển. Because of their barami, they might incline very much to practice meditation. và do ba la mật của họ mà tâm của họ có muốn hướng muốn thực hành rất là nhiều. So we explain how to practice. Và uh, tôi đã giải thích làm thế nào để thực hành. It is learning. Đó chính là học. if they follow practice, they understand. This is applying practically. Nếu như họ thực hành theo và họ hiểu thì đó chính là cái khía cạnh áp thực hành được áp dụng. That's why the time we are teaching, we teach accordingly, according to the Buddha's teaching that meditators got the opportunity to learn and practice both goes hand in hand. Và khi họ được hướng dẫn trực tiếp như vậy thì họ có cái và theo đó nhưng tùy thuận theo nhân duyên đó họ có được cái cơ hội để hiểu cái lời dạy của Đức Phật và thực hành ngay lập tức cái uh, kiến thức mà họ được hiểu và cái sự thực hành của họ à, đi song hành với nhau. I want to introduce one of the book which is a way leading to nibbana. Tôi muốn giới thiệu ra đây một cuốn sách um, đó có nó có tựa đề đó là à, con đường để đến nước bạn. The path of purification, visuddhi magga à, thanh tịnh đạo lộ hay còn gọi là thanh tịnh đạo. Have you Quý ever Have you ever read it? Quý vị có từng đọc bộ sách này chưa? Very difficult. Very difficult. Very good answer. <laughs> I want to hear it. À, có vị nói rằng là nó rất là khó thưa ngài và ngài nói à, câu trả lời rất là xuất sắc. Tôi muốn nghe câu trả lời này. Not easy to understand. không dễ dàng gì để hiểu. Not only for those who don't know Pali, but also for those who know Pali and commentary, if they are scholar. Just by reading Visuddhimagga, their understanding is not clear. They have a lot of doubt and confusion because of having no direct knowledge. Yeah. Okay? Yeah. Ờ, không những chỉ khó cho những ai không biết Bali đâu mà nó còn khó cho những cái nhà học giả Bali và có khả năng đọc được cả chú giải tuy nhiên khi họ đọc xong thì họ vẫn có những cái thắc mắc những cái hoài nghi bởi vì thiếu cái trí tuệ trực tiếp What did the Buddha say? The dharma is especially for practicing. It is not for those who think. Okay? It is beyond reasoning, beyond thinking, not for takka. Okay? So it, just by thinking, just by reasoning, you can't understand. Not by takka, takka. That Bali word. Yeah. Takki. Takki. Takki. It is not for those it is not for those who it is not for those to understand the Dharma just by thinking, just by reasoning. It is but for those who can understand only when they attain direct knowledge. Yeah. Okay? Yeah. Mà Đức Phật dạy như thế này là giáo pháp là để thực hành và chứ không phải giáo pháp Ừ, để cho những ai à, à, suy nghĩ và um, nó vượt qua khỏi suy nghĩ vượt qua khỏi những cái uh, suy luận thông thường If you think about nimitta, will you understand? Khi mà quý vị nghĩ về cái tướng nimitta thì quý vị có hiểu không? If you think about jhana concentration, you will you understand? rồi khi quý vị nghĩ về các tầng thiền à, định trong thiền thì quý vị có hiểu không That's why now what I want to share with all of you. After they have practiced samatha and vipassana systematically according to the Buddha's teaching under our guidance, when they go and read Visuddhimagga, they understand very well. They have no knowledge about Pali commentary, but they have already direct, attained direct knowledge. Which one do you want? Và có những người thì sau khi mà ừ, chúng tôi hướng dẫn cho họ thực hành một cách hệ thống, từ định sang tuệ một cách chi tiết, kỹ lưỡng, thì mặc dù là họ không biết một từ Pali nào nhưng mà họ đọc cái bộ thanh tịnh đạo đó thì họ hiểu, họ hiểu rất là thấu đáo à, và họ hiểu không và họ hiểu bằng cái trí tuệ trực tiếp của họ vậy thì quý vị muốn là ai trong số hai người một người thì chỉ đọc kinh điển à, thông thạo kinh điển còn một người là qua cái sự thực hành hiểu được trực tiếp okay that's why now I want to suggest a question questioner uh, please humbly respectfully listen the teacher's instructions The teacher gives instructions what is in need, what is really necessary step by step. But if you want to go beyond, you will encounter difficulty. Okay. Dạ. Và nhân đây thì thầy cũng đưa ra một cái đề nghị đối với người đặt câu hỏi này là xin làm ơn à, thực hành những cái gì mà à, ngài dạy ra ở đây trong đúng cái nhu cầu theo đúng cái cái cái sự cần thiết à, một cách khiêm tốn à, chứ đừng có đi lang mang không có vượt qua những cái gì mà thầy à, chưa hướng dẫn after you have realized the dharma directly you have removed confusion doubt that you hold before you had before so scholar they can't remove it they have a lot of doubt in their mind. Yeah. Just they have learning knowledge. Okay? Yeah. That's why this is what you all need to understand. We are not we are now telling what is reason what is reasonable. Và chỉ khi nào mà bạn thực hành và có được cái trí tuệ trực tiếp thì lúc bấy giờ bạn mới có khả năng bỏ được tất cả bỏ được tất cả những cái hoài nghi à, mà những cái hoài nghi đó là những cái học giả không thể nào à, đoạn trừ bỏ được cho bạn những cái vị học giả học không thì không thể nào đoạn trừ được cái nghi hoặc cái mê mờ đó cho bạn à, và đây là cái à, vấn đề mà chúng ta đang thảo luận đang khuyên một cách à, rất là hợp lý rất là à, khả tin để mà hiểu được cái giáo pháp ừ, chân chánh của Đức Phật đã dạy. Ok. Bạch Ngài, con có hai điều sau đây con chưa hiểu. À, con xin Ngài à, dạy cho con. thì <coughs> à, không hiểu chữ đầu tiên của con tức là có những điều mà đức phật dạy mà chúng con hiểu thì sự hiểu của chúng con là không đúng với điều mà đức phật muốn muốn dạy chẳng hạn như thế, trong cái bài giảng của thầy vừa rồi thì có nói cái chỗ là um, cái số người mà chết sau khi chết đi vào bộ đường ác đạo thì nhiều vô cùng so với những người mà được sinh ra làm người hoặc làm trời thế thì à, nếu theo à, hiểu một cái theo con hiểu thì như thế à, theo cái hiểu câu hỏi như thế thì sẽ đến một ngày mà trên trái đất này không còn người nữa bởi, bởi vì là cái người vào bốn đường ác đạo thì quá nhiều một số người sinh lại là người thì quái thì càng ngày càng ít đi thì nó thì thì, thì à, như thế thì sẽ đến một ngày mà trên trái đất thì không còn người nữa nhưng mà sự thật thì Ờ, thực tế thì ờ, từ năm 60 cho đến năm 2013 thì ờ, loài người trên trái đất từ 3 ba tỷ rưỡi người và bây giờ hiện nay là 7 tỷ ba thế thì nó ngược với điều Đức Phật dạy thế nên là cái mà con hiểu có thể không đúng với điều Đức Phật muốn nói thì con xin ngài giải thích cho con đó là câu thứ nhất câu thứ hai con muốn hỏi ngài là tôi hỏi câu thứ hai luôn được <laughs> à, tối thứ hai con muốn con muốn à, muốn nói một điều mà à, mà mà con xin ngài à, chỉ dạy lại cho con xem sự hiểu của con có đúng hay không tức là theo con hiểu như bài giảng của ngài vừa rồi thì chỉ có những người đắc bậc thánh và chỉ những người mà duy trì được bậc thiên cho đến phút lâm chung thì mới có cơ Dạ, à, được sinh lại làm người hoặc là làm chơi thiên, còn tất cả chúng con là những người chưa đạt đến mức đó thì chỉ là may rủi thôi dạ. thì thành ra và từ đó thì con nghĩ là, à, là chúng con à, tu Phật để mà chúng con trở thành những con người tốt hơn trong cuộc sống hiện tại này con à, mà, mà, con con cũng mong là con sẽ đạt bậc thánh à, hoặc là giữ được bậc thiên cho đến hiệu phục lâm chung Ờ, đều con suy nghĩ thế của chúng hay không con xin ngài ờ, thích này con cảm ơn ngài I don't understand your question, but this smile that I want to smile too. Nói này không đi có hỏi nhưng mà này cứ để cho cái tâm mình muốn cười luôn. À dạ. What the Buddha talked is uh, yeah, hmm. yeah, one cannot go beyond to the what Buddha taught by um, by by logical thoughts, by uh, uh, reasonable thought. Uh, in this Dharma talk tonight, Dharma talk. Uh, you hit the example the, the Buddha uh, did an example dust in his fingernails and that on the ground. Uh, great uh, earth. Great earth. Mm. Yes. Uh, according to his uh, understanding, um, from 1960, uh, the population of the world is three billions and a half. Uh, three, three, three billions and 500 million. And now the population of the world are um, more than 7 billion. 7 billion. So uh, uh, if, the, if those uh, who, uh, who, who will reborn in the wolf state are similar to the great earth, so why the population of the world not increase? That's the first question. Why the population of the In, increase increase from three billion to seven billion now? Are you okay? Okay. Well, finish. Yeah, that's the first question. Uh, I I didn't remember the Pali so it is related to what I have explained in my last Dharma talk. After Buddha's fully enlightenment, his mind inclined not to teach the Dharma. So at that time he reflect. So for the realization of the Dharma, to be able to make an end of suffering. It is not for those who just reason, but for those who directly penetrate. Okay? So, Dharma that I have explained all of you today, you all understand. Okay? This is from the limit. This is a boundary in which you understand. But for the realization of the Dharma, to make an end of suffering, it's not just by reasoning. but by direct knowledge. This is what the Buddha meant. Yeah. You get it? Yes. Too long. Okay, too long. <laughs> à, như những gì mà Đức Phật ngài à, như những gì mà ngài giảng ở trong cái bài thuyết pháp trước đó thì Đức Phật ngài nói rằng là để ờ, ờ, nếu mà ngài thuyết pháp này đến cho những chúng sanh đa dụng đang tổng cầu dục là công đức ấy, thì ngài sẽ đi đến mệt mỏi Đấy, đây là vế thứ nhất vế thứ hai mà thầy nói là cái giáo pháp mà đức thế tôn đã dạy ừ, giao dạy đó là chỉ dành cho những ai có một cái trí tuệ trực tiếp để có thể thấu hiểu thâm nhập được à, cái lời dạy của ngài à, chứ không phải là do à, suy luận không phải là do à, suy tư mà mà thành và Yes. Okay, so for about another point of view, number of humans are increasing, the populations of the world mm. increasing. Yes, yes, it is also true, but the number of people in the world and the number of ants in one hole, which is more? And ah, ah. Okay. Yeah. Um, một cái sự thật mình có thể thừa nhận ở đây là cái dân số của thế giới nó tăng ừ. à, nhưng mà nếu mà đem cái số dân số đó đem ra so sánh với cái số lượng kiến ở trong một cái tổ kiến hay một trong cái lỗ kiến thì số nào nhiều hơn number of termites okay number of small creatures, number of animals, okay? compared to the number of humans beings, out of comparison. Rồi đem cái số lượng dân số đó mà so sánh với những cái chủng loài khác, những cái loài chúng sanh khác, à, thì à, cái số lượng nào là nhiều hơn? cái số lượng người và đem so sánh với cái số lượng chúng sanh khác thì không thể nào mà so sánh nổi Also, beings in the hell, hell beings are very crowded there. Và chúng sanh ở trong cõi địa ngục cũng là đông đúc. Also Buddha said, if you compare land creatures and water creatures, land creatures are very few in number. Water creatures are very much. Và rồi Đức Phật cũng có đưa khuyến khích để để đưa ra cái ví dụ để giải thích là nếu như mà đem cái số lượng so sánh cái số lượng chúng sanh ở trên đất liền với số lượng chúng sanh sanh ở trong nước thì không thể nào mà so sánh nổi. Many different types of fish, mom fish, mother fish, when they bear eggs. Yeah. I can't say how many. <laughs> Okay. Mà rồi đem so sánh với cái số trứng mà một con cá mà nó đem chuẩn bị sinh sản đó thì thầy nói là thầy thế nào mà cho That's why, yes, only if we consider from the increasing the number of humans, we will think this way. But the increasing the number of the increasing number of animals, land animals, water animals, and much more. Yeah. vì vậy cho nên nếu mà so sánh người không thôi thì chúng ta có thể có suy nghĩ như vậy nhưng mới đem so sánh cái số lượng người với số lượng chúng sanh ở trong đất liền ở trên mặt đất cũng như là ở trong nước thì không thể nào so sánh nổi. What is another question? Và câu hỏi thứ hai đó là uh, he himself know Uh, to your teaching that uh, to maintain the jhana uh, up to the dead moment is very difficult. Um, so he just think that to live as a good Buddhist in this daily life is enough for him. Uh, is it the talk? this talk is right? I will explain more in coming Dhamma talk day. thầy nói thầy sẽ giải thích nhiều hơn vào trong cái thời khắc tới này. <laughs> bạch thầy con có ờ, một vấn đề con muốn ờ, được thầy giải thích <coughs> thưa thầy theo như con biết thì giáo pháp của đức phật dạy chúng ta dựa trên ờ, giới định và tuệ thì như vậy á, thì cái giới là cơ sở đầu tiên à, cho và căn căn bản cho định và định là căn bản cho tuệ chúng con muốn à, hỏi rằng với chúng con về giới cư sĩ thì cái giới vỏn vẹn chỉ năm giới thôi nhưng mà thực tế cũng rất khó giữ trong trong trong lành trong sạch thế thì con muốn hỏi rằng cái giới cư sĩ của chúng con khi mà giới không được trong sạch hoàn toàn thì liệu có đắc định được hay không và từ đó có thể đắc tuệ được hay không con uh, xin được thầy giải thích According to his understanding, that what the Buddha taught based on sila, morality, samadhi, concentration, and panya, wisdom. Um, but for the lay devotees, uh, just only five precepts. But to keep to, uh, to, to undertake the five precepts well is uneasy. So uh, for lady devotee, for um, upasika and uposaka is um, if uh, five precepts uh, not um, purified, then they can uh, attain the jhana uh, and uh, attain insight knowledge alike. When you live in the physical home, yes, as you say, as you now told me, not easy to observe even five precepts. But the time you are in the meditation center, in the meditation retreat, you are not breaking five precepts. That's why it is good enough. But out of the time practicing meditation, you may be the one who can't practice morality. Okay? Như thầy nói là tất cả quý vị của mình đều có ngôi nhà để sinh sống và khi mà chúng ta đang thực hành trong khóa thiền như thế này thì khó mà có thể ừ, vi phạm những cái giới trong năm giới à, nói khó chứ không phải là không vi phạm thì, à, thì ngay trong khóa thiền này thì cái điều liệu giới nó tương đối dễ dàng hơn là khi chúng ta trở về nhà khi mà trở về nhà thì nói cái việc giữ giới cho được trong sạch là một cái điều khó so That's why I told all of you to leave home. Ừ, vì cái lý do đó mà Ngài đã khuyến khích mọi người nên từ bỏ cái đời sống gia đình. I want to share with all of you a little từ bỏ bit. Nhà. So we are getting older and older day by day. Tất cả chúng ta đang ngày mỗi ngày già đi. We make our living. We grow up. We grow old with a lot of attachment to both living and non-living things. Chúng ta kiếm sống. Ừ. Chúng ta kiếm sống. Chúng ta à, chúng ta kiếm sống, chúng ta sinh trưởng và chúng ta già đi. À, à, và chúng ta dính mắc với rất là nhiều cái vật hữu tình cũng như là vật vô tình. We should divide or we should divide our life into two. So when we were young, so we did or we do what we wish to do à, chúng ta chia cái cuộc đời của mình thành hai là cái thời thuở thiếu thời cho đến lúc trưởng thành là chúng ta làm những gì mà chúng ta mong muốn attachment arises in all of us what is the cause of attachment sự dính mắc là tìm thấy ở phần đông tất cả chúng ta và cái nguyên nhân có sự dính mắc, có kiết sự đó là gì? In the teachings of the Buddha, what the Buddha said is love. Okay? Love. What is the cause of being What is the cause of having attachment to each other? Now I use attachment because in English If you use love, not very good. Okay, so what is the cause of attachment to each other? This is a question arose in times of the Buddha. Một cái từ mà ngài không muốn dùng ở đây nó là cái từ love, từ yêu. Ừ. Theo cái văn cảnh Bali, cái lời Đức Phật dạy đó, thì cái đâu là cái nguyên nhân của cái sự của dính mắt à, đó là cái nguyên cái câu đã được dịch à, từ trong nhưng cái lời dạy của Đức Phật. Can you give me an answer? Thế quý vị có cho tôi câu trả lời không? Đâu là nguyên nhân của sự dính mắc? Tham ái. Yes. Uh, ignorance are the form of truth. That they question. So I will share with all of you tôi sẽ đưa ra cho quý vị thấy tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy I will share with all of you the words of the Buddha. If we see each other again and again. If we hear each other again and again, if we touch each other again and again, if we help each other again and again, attachment will arise. Ở đây tôi sẽ chia sẻ cho quý vị cái lời Phật dạy như thế này. Nếu như mà chúng ta thấy à, người này với người, người này với người nào mà chúng ta thấy à, lần này rồi lần khác nữa chúng ta nghe người này người người này với người nọ và chúng ta nghe người này người kia nữa chúng ta xúc chạm người này với người nọ lần này và lần khác nữa chúng ta à, giúp đỡ người này người giữa người này với người kia lần này và lần khác nữa thì chắc chắn sự dính mắt sự kiết sự sẽ sinh khởi You agree with it? Quý vị có đồng ý cái điểm này không? Yes. Husband and wife parents and children. Why do they have very big attachment each other? Giữa chồng và vợ, giữa cha mẹ và con cái, tại sao giữa họ lại có cái sự dính mắt khủng khiếp như vậy, dính mắt lớn như vậy? Because husband and wife they see each other all the time. Bởi vì vợ và chồng thường hay thấy nhau They listen each other again and again. Họ thường hay lắng nghe nhau. They touch each other again and again. Họ thường xúc chạm lẫn nhau. They help each other again and again. Họ thường giúp đỡ lẫn nhau. That's why attachment grows. Vì cái lý do đó mà dính mắc cái sự nó gia tăng. That's why if in the same way too our sons, your sons and daughters too cũng tương tự như vậy với con cái, con trai, con gái của mình. For that reason, the wise, when they grow old, understanding the danger of attachment, they try to stay away from their beloved ones. If you don't see again and again, if you don't hear each other, if you don't help each other, attachment reduces day by day. It is for the good of our near death. Dạ. cũng vì cái lý do đó mà những bậc trí khi mà họ về già thì họ muốn rời xa cái người thân của mình, những người thân yêu của mình để họ tránh cái sự nghe, họ tránh cái sự thấy, họ tránh cái sự tiếp xúc, họ tránh cái sự giúp đỡ lẫn nhau và vì cái lý do đó mà kiết sự hay là sự dính mắt nó giảm thiểu not only when you are old, but also when you are young. If you leave home, it is good. Ừ, không chỉ là về già, ừ, nhưng mà ngay khi chúng ta còn trẻ, nếu như mà chúng ta rời bỏ ngôi nhà, thì cái điều đó là tốt. Do you understand it? Có hiểu không? Do you see it? Có thấy không? you see the danger of attachment? Có thấy được cái nguy hiểm của sự dính mắc, của kiết sử không? Mm, if you don't leave your home, your attachment will stronger, will become stronger and stronger. That all your beloved ones will be the cause of falling into the four four states. This is the danger. Cái nguy hiểm đó là khi mà mình không rời xa cái đời sống gia đình thì cái dính mắc dính mắc đối với những người thân yêu của mình nó sẽ gia tăng và đó là nguyên nhân để mà à, à khiến cho mình tái sanh vào trong những cảnh khổ. Because when you are dying, about to die, all your beloved ones are around you. You don't want to leave them behind. Sorrow, unhappiness, feeling worry, attachment, all these make you fall to the four four states. Ngay khi mà quý vị đang ở bên bờ của cái sự chết, chúng ta đang chết đi trong cái lúc mà chúng ta chết thì những người chuẩn bị chết, những người thương yêu của chúng ta họ đang tập trung bên cạnh và họ làm cho cái tâm trí của chúng ta lo âu, sợ hãi, níu kéo, dính mắc và đó chính là cái lý do khiến cho chúng ta rơi vào trong những cảnh khổ đau Are there people those who leave their beloved ones happily? À, ở đây có những ai à, từ bỏ những cái người thân yêu của mình mà sống an vui không? Okay, that's all. I'm not telling the truth to all of you. À, bây giờ Ngài đang nói sự thật đối với tất cả quý vị ngồi đây. But anyway, I will explain more coming Dhamma talk day. Today it is enough, I think. <laughs> Nhưng mà ngang đây thì Ngài muốn chấm dứt, à, Ngài muốn giải thích nhiều hơn nữa trong cái thời Pháp kế tiếp. Sadhu, sadhu, sadhu. We will share merit stand today. Chúng ta tất cả nên hướng và hồi hướng phần phước báo mà chúng ta đã làm trong ngày hôm nay. Idang me punyam, idang me punyam, asavakayam, asavakayam, vaham hotu, Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Pachayo. Pachayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bhajemi. Bhajemi. Te sabe, te sabe, me saman, punya bagan, punya bagan, Labantu, Labantu, sa.